Dan di kota Madinah ilah Rasulullah alaihi salatu wassalam memulai untuk membangun kembali Islam dan kembali pendidik para sahabatnya dari kalangan muhajirin demikian pula dari kalangan ansar dan telah kita sebutkan pula bahawa sebahagian dari ahlul kitab dan itu segelintir dari sekian banyak mereka yang masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu kemudian termasuk di antara yang penting untuk kita ketahui di awal-awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat memperhatikan permasalahan ukhuwah dan masalah persatuan kaum muslimin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan tentang urusan salatul jamaah dan menegakkan as-salawat di al-masjid disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang salat Jumat yang pertama kali yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kulthum ibn al-Hadam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu singgah di Quba di tempat Kulthum ibnul Hadam saudaranya Banu Amr bin Auf. Ada pula yang mengatakan bahawa beliau turun di tempat Sa'ad bin Khaytham. Fa aqama fi Bani Amr bin Auf wa adrakathu al-jum'ah, maka beliau pun menetap di kabilah Banu Amr bin Auf dan bertepatan dengan hari Jumat ketika itu di Banu Salim bin Auf fa shalla al-jum'ah al-kubra fil masjid bi batnil wadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul Jumat di masjid yang terdapat di batnul wadi di sebuah lembah yang ada di Banu Salim bin Auf Berkata Ibn Ishaq, "Tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Abu Ayyub dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid pada tahun yang sama yaitu awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah? Disebutkan dari riwayat Asim bin Adi radhiyallahu an, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah pada hari Senin. Pada tanggal ya pada tanggal 12 yakni setelah 12 malam berlalu dari bulan Rabiul Awal lalu kemudian beliau pun menetap selama di Madinah 10 tahun jadi tanggal 12 Rabiul Awal beliau tepat datang di kota Madinah pada hari Senin Kemudian setelah itu termasuk di antara yang penting untuk kita ketahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Mereka bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun masjid yang menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lamma bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid jaa Abu Bakar radhiyallahu anhu bihajarin fawada'ahu datanglah Abu Bakar Siddiq dengan membawa batu lalu kemudian beliau meletakkannya Thumma jaa Umar bihajarin fawada'ahu. Kemudian setelah itu datanglah Umar dengan membawa batu dan meletakkannya. Thumma jaa Utsman bihajarin fawada'ah. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan batu dan meletakkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan haula'i wulatul amri min ba'di. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin setelahku dari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat mereka semua turut serta membangun masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunna nahmilu libnatan libnah Wa ammar libnatain libnatain. Kami ketika itu pada saat membangun masjid kami membawa masing-masing satu ya. Satu libnah, libnah semacam batu bata. Ya. <clears throat> Masing-masing para sahabat mereka mengangkat ketika mengangkat mereka mengangkatnya satu-satu. Beda dengan Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu beliau mengangkat sekali mengangkat beliau mengangkat dua batu bata. Faraahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan Ammar yang mengangkat beban lebih berat daripada para sahabat yang lainnya fayamfulut turaba anhu lalu kemudian Rasulullah membersihkan tanah yang menempel pada diri Ammar wa yaqulu lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyah kasihan Ammar bin Yasir dia akan dibunuh nanti oleh kelompok pemberontak yad'uuhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar ketika Ammar memanggil mereka mengajak mereka kepada surga dan mereka mengajak Ammar kepada neraka qala yaqul Ammar baka Ammar pun mengatakan a'udhu billahi minal fitan aku berlindung diri kepada Allah dari berbagai fitnah fitnah Maka ini salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau memberitakan tentang kematian Ammar bin Yasir radhiyallahu taala yang akan dibunuh melalui kelompok pemberontak. Dan apa yang beliau beritakan benar adanya. Beliau ketika itu bersama dengan pasukan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu terjadi peperangan, perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in maka terbunuhlah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa tersebut. Beliau dibunuh dari pihak kelompok pemberontak yaitu dari pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah. <clears throat> Lalu kemudian bagaimana sifat masjid yang dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kana al-masjidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin bahwa masjid yang dibangun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun dengan menggunakan al-labin, al-labinat, semacam batu bata itu. Dengan ukuran yang tentu lebih besar dibandingkan ukuran batu bata kita sekarang. Wa al-jarid dan atapnya itu dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma. Ya. Wa amaduhu khashabun nakhl Adapun tiang-tiangnya itu dari kayu pohon kurma. Jadi dari batang pohon kurma yang dibuat dijadikan sebagai tiang masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ukuran awal dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 100 kali 100. 100 hasta kali 100 hasta. 100 zira' fi 100 zira'. Itu awalnya. Ya, jadi kurang lebih 50 eh, atau 40 lebih meter kali 40 lebih sekian meter. Ini awal dibangunnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus diperluas diperluas diperluas sampai apa yang kita saksikan sekarang ini. Demikian luasnya Al-Masjidun Nabawi. Nah, Falam yazid fihi Abu Bakr syai'an. Abu Bakar Siddiq tidak menambah pada zamannya. Jadi tidak ada penambahan pada zaman Umar Abu Bakar Siddiq. Wa zada fihi Umar wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid. Wa a'ada 'amadahu khashaba. Lalu kemudian di zaman Umar bin Khattab beliau pun melakukan penambahan di mana beliau membangunnya di atas bangunan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan batu, bata dan pelepah kurma dan mengganti tiangnya menjadi khasyab, jadi kayu yang bukan lagi dari uh, batang pohon kurma. Nah, namun dirubah jadi kayu-kayu yang lain. Thumma ghayyarahu Uthman fazada fi ziyadatan katsirah. Lalu kemudian pada zaman Uthman beliau pun melakukan perubahan dengan perubahan yang banyak. Wa bana jidarahu bil hijaratil manqushah wal qissah wal qassah. Dan beliau membangun dinding-dindingnya dengan batu-batu yang terukir disertai dengan al-qassah, qassah yang dikapuri ditembok. Wa ja'ala amadahu min hijaratin manqushah dan beliau mengganti tiangnya tiangnya terbuat dari batu yang terukir wa saqfuhu bisaj dan atapnya itu dari asaj. Asaj ini jenis kayu yang uh, paling mahal ketika itu. Ya. Biasanya diimpor apa diimpor dari India itu pada zaman Uthman radhiyallahu taala anhu atap Masjid Nabawi telah terbuat dari asad. As yani terus pengembangan-pengembangan setiap berganti zaman. Sampai kemudian kita menyaksikan sekarang ini demikian luas. Ya. Dan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali mengerjakan salat di Al-Masjidun Nabawi sama dengan seribu kali itu mencakup masjid yang lama yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penambahannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun fi masjidi hadza, salat satu kali salat di masjidku ini. Beliau tidak mengkhususkan masjid yang ada di zaman beliau, namun yang mana yang termasuk dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Masjid Nabawi, maka seseorang mendapatkan keutamaan salat di dalamnya meskipun dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut tidak termasuk bagian dari masjid namun setelah mengalami perluasan maka bagian-bagian yang dahulu bukan dari masjid telah dimasukkan ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam maka siapa saja yang mengerjakan salat di bagian mana saja dari masjid-masjid yang dimasukkan ke dalam Al-Masjidun Nabawi maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah kedatangan kaum muhajirin ke Madinah ya menyebabkan mereka menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya termasuk di antara tantangan yang berat yang dirasakan oleh kaum muhajirin adalah kondisi keadaan keadaan cuaca yang berbeda antara cuaca di kota Madinah dengan cuaca di kota Makkah. Bagi mereka, kaum muhajirin, kondisi kota Madinah sangat tidak bersahabat. Cuacanya sangat tidak bersahabat. Sehingga banyak di antara kaum muhajirin pada awal-awal ketika mereka menetap di Madinah dan dari hijrah, mereka jatuh sakit. Ya. Mereka jatuh bangun. Ada yang sakit parah, ada yang demam dan yang lain sebagainya dari berbagai macam penyakit yang mereka derita disebabkan karena adanya perubahan kondisi dari Mekah menuju ke Madinah. <clears throat> Dan itu dijelaskan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala demikian pula Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata Qadimna al Madinah wa hiya wabi'atun. Kami datang ke kota Madinah sementara kondisi kota Madinah ya dilanda wabah penyakit. Dilanda wabah penyakit. Ya ini semakin banyak berbagai macam jenis penyakit yang melanda negeri tersebut. Yang mereka tidak mengetahui dan tidak merasakannya ketika di Makkah. Fashtaka Abu Bakrin, washtaka Bilal. Bahkan Abu Bakar pun mengeluh. Bilal pun mengeluh dengan kondisi itu. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabi, qala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keluhan para sahabatnya, maka beliau pun berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah aw ashad wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wamudhiha wahwil hummaha ila juhfa ya Allah datangkanlah kecintaan kepada diri-diri kami untuk tinggal di Madinah ini yakni jadikan kami senang tinggal di Madinah sebagaimana engkau telah menjadikan kami senang tinggal di Makkah atau bahkan kecintaan itu lebih dibandingkan kecintaan kami tinggal di Makkah dan berikanlah berkah dalam kehidupan kami dalam ukuran sa' kami dalam ukuran mud kami dan pindahkanlah hummaha penyakit demam tersebut ke daerah Juhfah. Ini jangan engkau berikan kepada kami, jangan engkau jadikan kaum muhajirin mereka menderita penyakit humma. Sebab penyakit humma yang ada di Madinah itu sangat ekstrim dibandingkan apabila mereka menderita sakit di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula dalam hadis yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wu'ika Abu Bakr wa Bilal Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah maka Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal pun jatuh sakit sakit panas panas yang sangat Qalat fadakhaltu alaihima lalu berkata Aisyah aku pun masuk ke tempat keduanya Fakultu ya abati kaifa tajiduka? Lalu aku pun bertanya wahai ayahku, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana kesehatanmu? Wa ya Bilal kaifa tajiduka? Wahai Bilal, gimana engkau merasakan dirimu? Qalat berkata Aisyah fakana Abu Bakar radhiyallahu an idza akhadathu al-humma yaqul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala apabila beliau merasa demam sakit demam maka beliau mengatakan kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakin alihi ya setiap orang berada di tengah-tengah keluarganya sementara kematian itu lebih dekat dari tali sendalnya kematian itu lebih dekat dari tali sendalnya ini kematian itu dekat sekali Dimanapun seorang berada jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian bagi seorang hamba matilah dia ini yang biasa diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau sakit. Wa kana Bilalun idza uqli anhu al-humma yarfa'u aqiratah. Berbeda lagi dengan Bilal. Bilal apabila beliau telah sembuh dari penyakit demam, maka beliau mengangkat suaranya sambil beliau mendendangkan syair-syairnya. Kata beliau, "Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu." وهل أردن يوما مياهم جنة وهل يبدون لي شامة وطفيل نعم Alangkah inginnya aku kata dia Menginap satu malam saja di lembah Maksudnya lembah di Mekah Saking rindunya dia dengan kota Mekah ini. Alangkah inginnya aku menginap satu malam saja di lembah Mekah dan di sekitarku ada rerumputan, ada idkhir, ada jalil. Ini jenis tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh ya. Semacam rerumputan ya. Dan di sekitarku ada rumput-rumput ya. Dan ilalang yang tumbuh di sekitarku. Wa hal aridanna yawman miyahama jannatin apakah masih ada kesempatan bagiku untuk mendatangi mata air mijannah? Mijannah ini tempat yang ada di bagian bawah di kota Makkah. Wahal yabduan nali syamatun wa tofilu dan masih memungkinkankah bagiku untuk melihat syamah dan tofilu atau tofailu. yakni dua jenis bukit. Ya. Ada bukit syamah, bukit tofail yang ada di Makkah. Intinya dari bait syair yang disebutkan oleh Bilal, kerinduannya tentang kota Makkah dan inginnya dia merasakan tidur di sana. Ini setelah beliau sembuh dari penyakit demam yang beliau derita ketika berada di Al-Madinatul Nabawiyah. Qalat Aisyah fajit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tu. Lalu berkata Aisyah aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepada Rasul tentang ucapan mereka ini. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ilain al Madinah ka Makkah aw ashad wa sahihah." Ya Allah jadikanlah kecintaan kepada kami kota Madinah. Seperti cintanya kami kepada Makkah. Dan bahkan lebih berat kecintaan kami kepada Madinah. Wabarik lana fi sa'iha wa muddiha wa angkul hummaha faj'alha bil juhfah. Dan berikanlah berkah pada kami dalam ukuran sok kami, dalam ukuran mud kami. Dan pindahkanlah demamnya itu ke daerah Al-Juhfah. Jufa yang kita kenal adalah mikotnya penduduk negeri Syam. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitu kana imra'atan sauda tha'iratal ra's kharajat min al-Madinah hatta qamat bihi'a wa hiya al-Juhfa fa awwaltu anna waba' al-Madinati nuqila ilaiha Aku bermimpi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi bahwa ada seorang wanita hitam ya yang rambutnya acak-acakan tidak beraturan keluar dari Madinah. Lalu dia keluar dan berdiri di uh, eh, Bahia'ah, Bihai'ah, yaitu Juhfah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mentakwil mimpi tersebut bahwa yang dimaksud adalah wabah yang ada di kota Madinah telah dipindahkan ke daerah Al-Juhfah. Nah, jadi ini diantara kisah yang disebutkan oleh para sahabat berkenaan tentang apa yang dialami oleh mereka pada saat awal kedatangan mereka ke kota Madinah yang penuh dengan berbagai macam ujian dan berusaha untuk membiasakan diri mengenal kondisi kota Madinah. Berikutnya insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, tafaddalu hafizakumullah.